Однак вагався він недовго. По конях я ще кількох хлопців прихоплю. Їдьте, їдьте, схвалив шеремет. Коли повернетесь сюди раніше за мене, то можете начекати удвох. Осташко мені сам про все доповість. Отже, вам теж машина потрібна? спитав Вадим. А можете забирати. І до Сагайди. У тебе є ще вільні люди? Ну, ну, Якщо треба, душ п'ять на шкребу. Вистачить і трьох. І ще одне потрібен експерт судово-медичний і два металошукачі. Зателефонуй. Нехай під'їдуть сюди. Ну, що змінилося в номері, коли за три години Сагайда з Вадимом повернулись. Тільки й того, що горіло світло, хоч який довгий липневий день але й він закінчується. У футелі поряд шереметом сидів натоптуватенький розумник лейтенант, експерт, а на журнальному столику лежав брудний чорний револьвер системи наган. Соколки уклякли на порозі, роззявивши роти. Матвій Петрович помилував з цією німою, майже гоголівською сценою і лагідно спитав. Хлопчики, а чи не можна ще трохи водички роздобути? П'ю, як не в себе. От твою Петрочу, заволав Сагайда, притуливши здоровенні свої долоні до грудей. Та що там вода? Шампанського? А якщо й стрільця вирахували, то цілий ящик мускатного. Ти ба, мільйонер який знайшовся. Аліментник нещасний. Сорливо пробурчав Шеремет. Я кажу ж тобі водички хочеться. Мінеральної, а шампанським я на вашому з Тетяною весіллі втішу свою чутливу душу. Ловлю на слові. вигукнув Сагайда і притьмом вискочив у коридор. А ми ж були впевнені, що ви головну сенсацію. Жалібно зітхнув Вадим. Чому б і ні? Матвій Петрович уже вдовольнився справленим ефектом. Викладай. Та, що викладай? заскинув Вадим. Ви «Ну, скажіть, як цю іграшку розшукали. Миколу почекаємо, він теж хоче знати, а ти доповідай. Та все нормально. Знайшли Кравцов, допізно розважав з однією красунечкою. Все запротоколовано. <laughs> Що ж, тоді він справжній джентльмен. Сам неабияку халепу втрапив, а про свою даму ані пари з вуст. Джентльмен, кажете? Можливо, між іншим красунечка ця неабияка. Вадим витримав ефектну паузу випалив. Коханка Георгія Деркача. От вам і наївний дурник. З непідробним здивуванням сказав Шеремет. Отер носа Сагайді. Знатиме тепер, як не подумавши ярлички навішувати. До речі, красунечка наша сама це підтвердила. Сама зміюка першокласна, але була дуже злякана. Уявляю собі, примружився шеремет. Вдираються проти ночі двоє лобуряк. Троє, уточнив Вадим. З нами ще дільничний був. Почули швидкі кроки. До номера забіг Сагайда, що сяє як новенька копійка. Пляшки віялом, стриміли між пальцями, ще шість чи сім горлочок визирали з усіх кишень. А стрільця вже зловили? вигукнув Микола із порога. Втопити мене вирішив, чи що? спитав Шеремет, допомагаючи Сагайді звільнятися від вантажу. Чи, може, думаєш, що я мерзанну ванну прийматиму? На жаль, не вийде. Тут лише душ. Матвію Петровичу, благально склав руки Сагайда. Не тягніть кота за хвіст. Розповідайте швидше. Бач, які засміявся Шеремет. Як пустий наган, туди сюди бігати, то нічого. А як розповідати, то швидше.